Oh yeah. Ongi etorri bizirik, bizi mugimenduaren irratisaiorat. Ilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau. Saio enten, ondakinen gaiaz, hariko gira. Gai hortan, gogoetan eta lanean ari den elorri larzabal adituarekin. Noski, musika tarteak lagun azken hilabeteko zonbait berri. Eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan. Berriak atala? Joan den hilabeteko zonbait berri. Maite minduek elkarri eskuak emaiten dituzte. Mota guztietako oparisatzaileek eskuak diruz betetzeko sedeak dituzte. Baina, neork ez daki susen Norden San Balantin delako hori. Alta, konsumo arduragabearen ohore tauladan, lider toki edera badu. Noski, lehen postua ezin galdua duen bizar suriren ondutik. Lehen nekutik ezin kendua zerga iruzurgileak bezala, gehiagizko moldean aberatsa izaitea lortzen dutenak, diru publikoa ebatxiz. Ezin unkituak diren tronuak berreskuratzeko parada ukan artean, gero eta gehiago ari zer gaiesa eta bankuen praktikak gaiestesten aurki baitzeak mediu. Aoba simboloa. Munduko bankario guziak asidardaratzen nahi bat zuen aurkiak atxiki, beharko dituzue gakoz etxi. Dirua zuritu eta zergairu zurra egin izana leporatzen zaion Jerome Kauzaken epaiketaren karietara, zerga Esa salatzeko banketxetan erriko izizonatuak izan ziren aulkiak, justiziari itzuliak izan ziren. 2008ko txailaren sortzian, Jérôme Kauzak aurrekontuen ministro oiaren hauzia abiatu da Parisen, diru zuritzea eta zerga iruzurra nola egin jakiteko nahiko postu ona zuen eta 2008an Mediapartek harrapatu zuen. Ez da zarantzarik epaiketa hori bidezkoa eta beharrezkoa dela, baina eskasa da atak amidolatar akzion non-violant cop bentean eta biziko militantean iritziz. 2008 bortzeko otxailetik azken horiek, zer gai esa praktikatzen duten goita emeretzi banketxe bisitatu dituzte eta berreun eta berrogoita iru aulki rekisizionatu dituzte. Gogoratu zaitezte, hoietarik euntalarrogoita masai, antzesteko baliatuak izan zirela, abenduaren seian, alternatiben munduko erriskaren karietara, Montreuen egin zen transizio ekologikoaren eta sozialaren finanzamenduen gailurrean. Alki horiek Pariseko pontosanj zubia zerkatu dute epaitegitik urbil gelditzeko, zergai esaren salaketak izan beharreko ikuspena ukan dezaten. Bortizkeri gabeko ekintza hau, lobi indartsuen espekulazioen aurkako borroka, prozesu luze eta neketsu batean sartzen da. Hortaz gain, batak bertzeak bezain garrantzitsuak diren aldarrikapenak erantzten dizkiogu, zerga zerbitzuetan enpleguak sortu ordez oain gertatzen den bezala enplegu kentziak, banketxen egiazko jardunentzat gardentasunaren bete beharra, zerga iesaren zigor eragozgarria, egungo isunak lausos baizik ez dira iruzur gilentzat, Gertatzen ari denaren errudunek, gaurko egoeran lasa eta eroso egoki dira eserita, alki gehiagorik ez izan arte. San eguna ez da bakarrik estakuru bat izan behar, beti eta gehiago kontsumitzeko gure planetaren kaltetan. Ardezagun arrosaren adibidea, otxailaren amalauan eskainitako opari gustukoena. Parte handia Afrikatik, Etiopia, Kenya eta Ego Ameriketatik, Ekuadore, importatuak dira. Eta biztan dena, egazkinez. Gure lore ontzietan fresko-freskoak lujeratzeko. Karbono bilana deitora garria eraginez aipatu gabe konserbagarriak eta liliaren azkuntza eta konserbazioaren dako erabiltako beste pestizidak. Horregatik, San Valentin egunaren karietara, amodioa egin ez erosketak. Biziko zero zabor konsumo arduratsua taldeak osenki horretara zidigo autobus tokien publizitateak estaliz. Otsailaren amalaua etzin, eta opaeriak salbuesteko txartel bat aholkatuz. Honek, balantin guztiei ahalbidetu behar die, denbora, ibiraldia, etxen eginako apairua, elkarri eskaintzea. Gure planetaren aldeko amodio eder baten frogabidea. Argia astekariak otsaian atera duen larrun gehiekarrian ondasun hankogunak aipatzen dira. Bortz gomita elgarrizketatuz eta haien esperientzi eta iritziak gurutzatuz. Badakigu, merkatuan ez direla erabakiak demokratikoki hartzen, parte hartzeko parada gero eta jende gehiagori ukatzen zaiela, kapitalismak gero eta jende gehiago usten du sistematik kanpo, bizitzeko oinarrizko baliabiderik gabe eta bizitza egituratzeko omen ditugun erakundeetan hautsik eta zinez parte hartzeko aukerarik gabe. Komunaren ideiak, edo frantsesez batzutan entzuten dugun lebien komean ideia horrek, laguntzen digu alternatibak planteatzen, bertzelako logikekin praktikan diren ereduak ikusten ondasun komuna ez da publikoa, ez da ere pribatua, ez eta komunitarioa. Denen intersekzioan dago eta inork ez du bere ganatzen al. Denena da eta aldi berean ez da inorrena. Galdera da nola eraikitzen ditugun komunitateak gure bizitzak bertze manera batean antolatzeko eta batak bertzea sostengatzeko. Horri buruz ematen dituzte adibide batzuk elgarrizketan, lanaren antolaketan, finantza erakundeetan, energiaiko izpenean, laborantzan, kontsumoan, tokiko monetak eta bar. Alternatiban bezala, aipatzen dituzte ere, prekarizatuenekin lotzeko beharra zinezko altaketa bat sortu nahi bada. Lan produktiboa aparte, lan erreproduktiboaren ezagutza ere, hori da gehienetan emaztean esku gelditzen den aurren azte, hezkuntza eta zaintza lana, sistemak baliatu, baina ordaintzen ez duena. Bien arteko bereizketa gainditzen alda, ondasun haman komunetatik lan eginez. Oroitarazten dute komuna ez dela paradisua ere, komunitatean bizitzeak, elkarrekin bizitzeak badituela bere arazoak, bere violentziak, bere bazterketak, eta hori ere kontutan hartzekoa dela. Aipaturiko bertze gaien artean dugu estatuak eta merkatuak jendearen eskuetatik urruntzen duten eh, boterea, eta komunaren bidez nola berreskuratu. Komunitateari alik eta onura gehien alik eta gehienentzat izan dadin bultzatzeko ardura dagokio une honetan, eta badiela esperientzia asko, baina horiek denak jostea falta da. Narratiba oso onbat sortzea horren inguruan. Hori dela gakoa eta alternatiben erriskan badela subjektu eratzaile hori bideratzeko ekimen interesgarri bat. Se, eta sun gehiagorako, ikus argia.eus webgunean otsaileko larrun gehigarria. Eta lehen zerga iruzurgileak aipatzen genituela eta guain horri buruzko kantu bat entzunen dugu Rajuz Gratunz taldearen Rasta Populoz zirtaki. Ongi entzun itzak. Somme pétrie d'arrogance et de vice à des résidences à Samos, Boba Bahamas et à Byzance. Son épouse, sa montre et sa maîtresse sont à Panos. Des une l'autre, ils sont à bord de son jet monoplace. Beraz, gaurko bizirik emankizunan, gain nagusian ondakinen gaia tratatuko dugu, eta horren aipatzeko badugu gurekin e, lori larzabal, ondakinen arloan aditua eta aritua. Emaiten aldi guzu pixkat zure aurkezpena eta e, eh, ondakinei buruz duzun interes horren eh, aurkezpena? Bai, egunon, e, bai, benik ondakiner buruz badut interes handia, beden... Eh, da gai bat uh, landu dutana, baita nire lanean, biltagarbirentzat, eh, biltagarbi sindikatuarentzat ahi baina izan lanean uh, bedesketa aholkulari gisa. Eta ere bai pertsonalki, gai horrek horra uh, beti interesatu baina, konkretua baita eta, mm, eta gure heinekoa. Jana idut guk uh, egiten alditugu gauzak gai hori buruz gauzak aldatzeko. Orduan, orduan militante gisa kontsideratzen naiz, egun erokotasunean, eta baita ere, ogibidea baitut, hortaan eh, eh, lan egiten baitut. Gogo eta ondarkineri buruz, eh, nonde gintzitzautan, ondarkinak gure bizimoduaren miraila bezala ikusten ditut, egin baita, kontsumoarekin zuzenki lotua den gaia da. Eta horrek Adibidez, pentsarazten dit, pertsona bati ezagutu nuena, eta e, horrek egin zuen, biziki luza segontzen preso. Eta preso zelaik, e, telebista ukan zuen, ez, eta horre gaiten zautan, e, maita zituela begiratza publizitateak telebistan. Zeren horrek, fiskat, konektatzen zuela gizarteari, ikusten zuen horra zertan den gizartea eta publizitateren gandik eh, senditzen zuela bizkat giroa eta oja. Eta nik egiten dut ahemana zuzena ere bai hondakinekin. Zeren eh, hondakinetan ikusten dugu azken uh, modan den jokoa, egu behiz adibidez zer biziki eskainia izan den, ikusten da zer ora zentzio uh, kafetrezna zelaik, kartoinak eta atzen baiten genituen. Eta zinez da miraila bat. Eta miraila izaiteak be, gogoeta bat eh, sortzen du, egan baita zer nola kontsumitzen dugun, zuzenkiak edi baita ondarkinetan, zer gero ondarkinekin zer egin behar dugun, galdera pausatzen baita. Justuki, Mirailo horren eh, egoera edo ipaur euskal herri mailan ezartzen badugu miraila hori, ondakinen eh, egoera zertan da? Gaur egun, badira bigauza, bada, alde batetik bilketa, nork biltzen dituen ondakinak, eta gero nork tratatzen dituen. Eh, Ipar euskal herrian bilketa herriek dute egiten, eta usu garesti denez eta biltzea, batzen dira elkargoetan, eta elkargoek dute benengain bilketa eta gero, badira, e, biltagarri eta bizigarria sindikatuak eta heiek dute berengan hartzen tratatzea nahi baita bildu a ah, den geroztik, ondotik, heiek dituzte ere maiten, sail desberdinetara, hondakin desberdinak. Beraz, eh, gaur egun hor, eh, bon, konkretuki biltagarbi eta bizigarbia bateratuko dira, bimila eta mazazpian, hola egin dute, bat... Eh, sindikatu bat hortaz eh, arduratuko dena. Gaur egun ondakin buruz sifre batzu, 2000 malauekoak ditugu hor, eta ikus dezakegu, orokorki pertsonaka eh, kondatuz denak baita ondarkintegi da ditugun ditugu ondakinak, deseteria eta egiten ditugula bosteun talarro mar kilo ondakin pertsonaka. Eta ikusik seireun Uh, alimalekoa da, zinez, alimalekoa da, uh, eh, seiregun uh, eh, kasik uh, bikilo egunka, bo, piskat lodituz. Beraz, uh, hori buruz, hori bildu eta, bon, behen txatu behar da tratatzen, zerbait ateratzen uh, ondakin horietaik, beraz, atera daiteken materia ateratua da birziklapenari esker, janei baita uh, birziklagarriak diren produktu guziak, Uh, ere maiten direla sailez ezberdinetara, plastika sailera, kartoina sailera, uh, burudina sailera eta eta bar. Hor, aipatzen dugu baloratze tasa. Baloratze tasak digu eranen zer kakotzen hartan izan den. Eta hor, bereziak, birzikagarriak direnetan, uh, eh, euneko larogeita maseietan gira. Hanei baita, jendek berez utzi dituzten ondakinak, e, plastikazko boteilak eta, eta bar, hilek eguneko eh, larrogeita amaseian birziklatuak dira. Eta gero bat ditugu ondarkin giratera maiten ditugunak, eta hor eh, irurrogeita amak, eguneko irurrogeita gira, e, baluratze einean, egin nahi baita, oha, eguneko geita bezik abezik ez dela gelditzen gero eliminatzeko, Baina bada, egun ikogu eta alere eta eh, gero badira zikinuntzi beltzak hor deitzen ditugunak ordur menage reziduel etxeko ondakin uh, eh, eh, ez direnak eta hor guai arte ebe lurperatiak ziren mogune ezberdinetan eta eta hor bada proiektu bat badira proiektu xarriko tapian eta baionan eraikiak izan diren azpiegiture esker kentzen alda, hortaik kompostagarria den guzia. Hor bertan, eh, kompostatiak dira, fermentazio sistema bat esker, hor eh, biziki uh, gauzatua den sistema bat, eta hortaik gero ateratzen da iongarri bat, eta esperantzak dira eguneko behoita mahaz tipitzea beraz kopuru osoa, zikinuntzi beltz hor 2008 malaueko, eguneko emeretzia bezik etzen balorizatua izan. Zeren, eh, bon, azpiegitura horiek uh, plantan emanak izan dira 2008 malauean, eta osoki dena uh, prest osoki funtzionatu da, abenduan bezik, beraz, hortako uh, xifre horiek etxipiak dira. Eta gero, badira ere, kompostatze egitura horiek, eta gero badira ere beste zail batzu e, erregai gisa erabiliak izaiteko eh, helburua da oja albezain bat erabiltzea eh, eta ez lurperatzea Ados, eta ikusi dugu badela beraz hainbat azpiegitura, baina azpimarratzen alda ere zertan erritarrek egoera hori edo baloratze hori obetzen alduten? Erritarrek bai, behar lehenik, ondakinak berexiz, zeren eh, hori uh, asko aipatzen dugu, baina eh, bada oino asko egiteko, badelako, ono birzik lagarri asko, zikinuntzi beltzetan atzemaiten direnak. Beraz, zor lehen gauza, uaitik goiti, birzik lagarri diren hondakinik, ez dugu kegiago atzeman behar zikinuntzi beltzetan, hori, uai, bada, izanada lana, Bai gai gira denek kontsignak ezagutzen ditugu, beraz zinez hortara behar dugu. Lehenik, birzik lagarririk ez zikinuntzi bel, beltzan. Nik uste. <laughs> Eta gero, gero gure kontsum, maneran, badira gauza asko egiteko, hor bizik eh, badu talde bat kontsumo zero zabor taldea, hortan lanak eh, eginak izan dira jadanik, eh, eta atse maiten aldira interneten adibidez, eh, kontsumitze arduratsua iburuzko e amar errefetsu eko iritar, eta horietan, Badira simpleak, baina ukan behar da reflexua, reflexa, <laughs> eh, adibidez maile gatzeko zerbaiten beharra dugu laik, eh, dugu badugu eh, egunero behar bai, baina urtean zonbait aldiz. Gero konpontzea ere bai, zerbait hautsa balin bada botatu ordez eta zerbait behia erosio ordez, batzutan posibeda konpontzea. Eta gero, bada ere, zerbait uh, gero eta gehiago ikusten dena, eh, da bigarren uh, eskuko produktuak erosi. Hori atxemaiten dira interneten, atibidez, webgune asko, nun atxemaiten aldiren bigarren eskuko puskak baita ere, uh, gane ustetan, se aska ustetan, Eta hori gero eta gehiago egiten da, eta biziki, biziki positiboa da, orain, aur bati, auk sortu berri bati, bombe, eskaintzen malin badira bigarren eskuko eh, opariak, ez du, hainbeste, txokatzen, eta hori gauza biziki positibo bat da. Gero egiten al, erosterakoan gauza berri bat, bombe, ikusi, entxeatu, eh, bizi iraupen luzekoa izan dadin, edo e, pilak erostean, berrizkargatzen aldiren gauzak, oja, ukan beti pentsamendu hori buruan, eta elikagaiak, helikagaiak elikagaiak erosterakoan, nola ez, bitartekari gutxi, albezain gutxi izan, eta joite malimagira supermerkatura, erostera, gauzak, ebe entxatu, pentsatzen, bombe uja, hori erosteutana, birziklagarria da, edo ez, bon, be, berinezko hartzen dut edo plastikezko jaurta. Eta gero, badira ere, paketatzeari buruz, erosten balin baditut uh, uh, konputak aurrentzat eman dezagun, etxen <laughs> ez baititut egiten, e, eman dezagun, bon, berosten aldut, ba, lodi bat berinezkoa, edo pote individualak eta egunean, bakotsak bidianez, ukanen ditugu, jadanik... Uh, hamar bat uh, eh, zikinuntzean, uh, eh, aratzean, eh, ah, eta pote handi bat hartu baginu, be, baino bakri gukango genu, ginuelakoan. Horra, beraz, badira, tipi batzu, baina uh, ondakinak zinez gure kontsumoaren miraila direnez, argi eta garbi gero ikus dezakegu gu haurek gure etxen, be, nola gure zikinuntzea txipitzen den, olako praktikak ez. Eta gero badira ere uh, eroste taldeak, beraz, uh, amap eh, sistema askok ezagutzen dute eta baliatzen, baina badira beste batzu ere, eman dezagun irisa, zerealak, kontserbatzen diren produktuak erosteko, bateraturik uh, urtean bizpairu manaketa eginez eta kantzitate handiak erosiz kontserbaitzen baitira ez da problemarik eta hor ageri da paketatze gutxago badenez, gainestalki gutxago badenez, askoz uh, eh, ondakin eh, gutiago badugu gure, gure zikinuntzean eh, bukaeran. Horra, beraz, pista batzu uh, askok jadanik egiten dituztenak, baina interesgarriak direnak biziki eguneratzea, zinez gauza bat usaiazkoa izan dadin. Milesker, hor egiten du ikustera, badirela bide ezberdin horiek, eh, agas pratiko eta eraginkorak, baliatzen aldirenak. Bada, azken des, galdera bat baginuke egiteko, Ipar Euskal Herrian eh, martxan den desmartxabati buruz egieran, onartua izan da lugalde bezala, zero zamor lugalde gisa eh, Ipar Euskal Herria. Espikatzen alaukuzu, ze egan nahi horrek, eta ze para, parada emaiten duen, azken finean, ondakinen arloan egoera hobetzeko desmartxa horrek zen proiektu dei eh, ministerioak eh, garapen iraunkerreko ministerioak egin zuen eh, proiektu dei bat lurraldeek erantzuten zuten eta proiektu dei hortan helburua da ondakinen txipitzea eta sabuketa ere ahal bezain bat txipitzea eta hor behar ziren proiektu motivatuak egin politika ambizio batekin, orra, eta hortan hortan eh, kandidatu du eh, bere izena eman du eh, batez ere biltagarbi sindikatuak, eta onartua izan da, beraz, zer egan nahi du konkretuki, elburua da ekonomia zirkulara bultzatzea, egan nahi baita aktore desberdinak batzea, eta enpresa batek eginen dituen hondakinak, eman dezagun, beste enpresa batentzat ma lehen materia bilakada itezen. Egan nahi hemen bertan atseman ditzagun uh, eh, aterabideak, beste biziak eh, gure ondakin entzat. Hora, beraz, hori, e, gobernantza partekatu baten bidez pasatzen da, hortan sartuak dira elkarteak, enpresak, e, ekonomia logiko gambarak, eh, erakundeak, hori, ahal bezain bat aktore, eta atse maitea hola, atse maitea atera bideak, konkretuki, hondakinak tipitzeko eta sauketa tipitzeko ere bai. Eh, hor eman dezagun, ba, dira gauzak jadanik eginak direnak, eman dezagun eh, hor eh, ikusten nuen azparneko aragitegi batean, bon, bere kartoina, erabiltzen baitu kartoina asko, paketak ere egizebitzitu elaik, e, du ma, masina bat ba, kartoin sehatzeko, eta kartoin sehatua erabiltzen du gero beste paketetan, Eh, kalatzeko bere produktuak. Horra hori, bertan, bere, uh, bere aurek manera bat, bere ondakinen, bergera Be, ba, hori da egitea sistema hori, baina uh, ipar euskal egi uh, eh, ere muan, Bai, be, baikor da, holako proiektu bat okaitea lurralde mailan, doaikabe indartuko dituenak tokika atxamaiten aldiren hainbat iniziatiba. Uh, eh, EPN arloan edo uh, ze uh, desmartza horrek zonbat uh, edo zonbat urtetako uh, pausuak ba, Hor, iru urtetako da iru urtetako, beraz eh, hor uh, uh, berriki labelizatua izan baita, hor hasiko da uh, eta uh, eginen ditu biltagarrik batez ere uh, sede gutunak galdeginen ditu interesatuak diren elkarte, enpresa eta aktoreeri. Eta gero urtero izanen dira, helburuak ea heldu helburuetarat edo ez, ebaluak eta bat izanen da urtero, eta horren arabera ere diru laguntzak eh, emanak izanen dira. Beraz hori, zinez parada da, e, bauzu izaiteko, e, erudugarri izaiteko, bere ondakinen kudatzeko maneran. Biziki interesgarria, urbiletik segitzeko proiektua dau, eskertzen zaitugu, gutxi ezaguna den gai untan olako gogoetak eta egiteko molde ezberdinak aurkezturik, elori larzabal beraz ginuen gurekin, ondakinen gaia urbilagotik ezagutzeko, mi esker berriz, eh? zure bai. lekukotasunaz? Eta gehiago informazioaren zat, beraz, uh, eh, aipatu izan den bezala, bizi mugi eu e kontsumo arduratsua eta zero zabor lantaldearen, atalean, atxemaiten alko dira, elkarrizketa untan aipatu izan diren, hainbat gai, mire esker? Gai, dikai, mire esker zuei. Horain entzunen dugun kantua Zura taldearen alda, Xabiz Trubel dut taldeko gitarra jole oiak bultzatu zuen taldea. Planeta dugu kantuaren Gaia, zeru lurra. orduak, atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Biziko kide berrien haste burua, martsoaren emeretzitik ogoiera. Biziko biltzar nagusia apiriraren amaseian. Baionan maiatzaren lehenean, igandean, desfile alaia eta aldarrikatzailea. Biziko talde tematiko desberdinen topaketak. Transizioa taldea, haste azkenetan, martsoaren amaseian eta ogoita amarean, apirileko amairuan eta ogoita zazpian, arratsaldeko seietan, Manu Robles Arangiz Fondazioan. Konsumo zero zabor taldea, haste askenetan, martxoaren bederatzean eta ogoita iruan, apirireko seian eta ogoian, agatsaldeko bostak erditan, Manu Robles Arangiz Fondazioan. Jakazak logistika taldea, martxoaren amarean, agatsaldeko zazpietan, Manu Robles Arangiz Fondazioan. Eta biziko tokiko taldean itzorduak, bizi barnekalde ondorengo bilkurak izanen dira ortsiraletan martxoaren ogoita bortzean eta apirilaren ogoita bederatzean, arratseko zazpietan laburantza gambararen lokalean hain ize manjolo eta larrun tokiko taldearen ondorenko bilkurak hortzegunetan, martxoaren amazazpian eta apilaren ogoita batean, arratsaldeko zazpietan ere, amabortz pasiko bulebarrean autobus geltokiaren parean doni baneloitzunen. Ilapetik guziz, kontsumo arduratsu eta zero zabor lan taldeak, ogoita bat engai bat proposatzen dautzue dokumento hori, ogoita bat engai dokumentoa, sistema datzeko eta ez klimal datzeko engai dokumentoa, biziren webgunean eskuragarri duzue. Ilabete untako gomendioa behatzi garrena izanen da, haraz zer dion, ene ondakinak funts handirekin desagerazten ditut. Ene lurraldeko sailkapenari buruzko gomendioak errespetatzen ditut eta hauen berri hartzen dut gogotik. Beste ondakin gehienei dagokionez, ene etxetik urbilenik den ondarkin tegira, legezkoak ez diren botatzeak saiestuz gisa horretan. bizirik, bizi mugimenduaren martxoko emankizun hau bururatu da. Entzulea jitzordua finkatzen dizuegu apirilaren amekan astelenarekin arratseko zazpitarik goiti. Eta ezanz, berri gehiago eskuratzeko. Gure web horria ikus lasai bizimugi.eu elbidean.